ขาเรียแม่ชานเวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกอยู่ที่บริเวณหน้าจมูกเยื้อลที่ตาไม่ควรรับไปดูที่อู่ใช่ไหมคะไมดูลมหายใจเข้าออกอยู่ที่บริเวณจมูกเยื้อลที่ตาเท่านั้นใช่ไหมไม่ควรไปดูที่อู่ที่ท้องซึ่งพระอาจารย์ก็บอกในเวลาที่แบบ ยสติในวิสุทธินั้นมีคำอธิบายที่ปรากฏเราต้องการอยู่รู้ที่กายที่ดีลายที่กายที่ดีลายจมูกหรือที่บนผิวถ้าพูดถึงรวมยก็ควรการอยู่รู้ กระทำนี้ที่เกิดที่โยมรู้สึกเลยสารพัดการถือรูปเดลยที่ในบริบทนี้ไม่ควรจะพูดางในเล็กทั้งหมดแล้วก็ไม่ควรไปใส่ใจที่ท้องด้วยทาอาจารย์คะวันนี้โยมนั่งสมาธิได้ถึงสองชั่วโมงเมื่อเช้านี้นั่งอย่างต่อเนื่องมีสมาธิดี ไม่คึงแผ่งเลย จิตมีความสว่าง ยาวนานมาก ลมหายใจยาวมาก จนแค่ไม่มีและดูอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังได้ยินเสียงจากภายนอกท่านสามารถนั่งต่อได้สามชั่วโมงทีเดียวอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสภาวะเช่นนี้เป็นอย่างไร ควรปรับปรุงอะไรเพื่อให้จิตก้าวหน้ามากกว่านี้คะขอคำแนะนำค่ะ นี่หมายความว่าการกำลังรู้ดีขึ้นสมาธิดีขึ้นเดียร์สูรู้เพราฉะนั้นต้องการรู้ลมต่อไปโดยเพิ่มคุณภาพการรู้คุณภาพการรู้เหมือนกันว่าต้องการรู้โดยความโดยออกติดตัวตรงนี้นาน การเจริญสมาธิอยู่ที่คนุณภาพการรู้ที่เป็นติดต่อต่อเนื่องถ้าไม่ติดติดต่อต่อเนื่องสมาธิจะไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ไม่สามารถเจริญต่อไปถึงเข้าถึงได้ถ้ามีความสุขสนุกอย่าไปดีนะถ้าสามารถอยู่กับลมลมได้อย่างดีติดต่อต่อเนื่อ ไม่ต้องคาดหวังเวลาถ้าอยากให้ถึงเวลาจะได้เห็นผลงานถ้าถึงเวลาก็จะมีเราไม่ต้องคาดหวังผลที่ดีเราต้องทำสิ่งที่จำเป็นที่เป็นการได้อยู่รู้เดิมให้เป็นติดตัวเราได้มากที่สุดขอบคุณพระอาจารย์เมื่อวานท่านบอกว่าคนที่ทำสมาธิร้อนเวลาตามร้องพูดขึ้นมา ให้แผ่เมตตาให้ตัวเองขอความกรุณาช่วยบอกสาเหตุว่าอะไรครับ และมีอาการอื่นๆอีกไหมที่ต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองเมื่อมีอาการเกิดขึ้น เมื่อวานพระอาจารย์บอกว่าเมื่อทำสมาธิแล้วมีความร้อนรุ่ขึ้นมาให้แผ่เมตตาให้ตัวเองอยากขอทราบว่าสาเหตุเพราะอะไร และถ้ามีอาการอื่นๆจะต้องแผ่เมตตาหรือไม่คะ semalam ada dan nanti Kerfit dan lawan akan berita Bahawa Hari Dioniso menasika Dioniso menasika Jangan ini Dan bila Bila berita Anak-anak sakit Bila de Ganhaban, Gambadika, Anabala s a ั i มีผู้ปฏิบัติบางคนที่ได้ไปสังเกตลักษณะ่าตุที่ปรากฏในตัวร่างกายเพราะฉะนั้นทำให้อาการร้อนลักษณะร้อนแล้วก็อาการต่างๆเกิดขึ้นมาได้ถ้าอาการ เราก็ตอนที่เคยและที่ไม่พูเคุยก็แล้วแต่เป็นต้นไปการมอที่เราบุญเดียวและก็การมาดูเลยถ้าสามารถทำได้แบบนี้ก็ไม่ต้องเพ่เมตตาให้เพลิดตตาหมายถงให้เปลี่ยนจิตของตัวเองเพื่อจะได้ไปสนใจอาการต่างๆที่เกิด จิตไม่สามารถรู้สองอารมณ์ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นด้วยตาด้วยสติเราก็ลืมอาการต่างๆเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดขึ้นก็จะ่านไปถ้าเห็นด้วยตาทำให้จิตสงบดีถ้าจิตสงบดีก็สามารถช่วยในการการรู้ให้ดีได้ นมัสการเวลาดูลมที่จุดกระทบแต่ละวันบางครั้งจุดนี้ถูกเปลี่ยนไปเนื่องจากมีอาการแคสและอาการข้าจมูกเพื่อควรเลือกจุดที่ชัดเจน หรือดูให้ได้จุดเดิมทุกวันครับทอนเองผู้ปฏิบัติในวันไว้ไม่ควรบังคับจุดเพราะว่า 幺零零二，有个七字挑，有个七字挑，有个七字挑，花你连绵，他来白干就来，来白拼了就有个就插飞，我只能插，就我只能被动被动抓住。 ในเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติอนาปานสติเด็กผู้ปฏิบัติที่สามารถได้กำหนดสามารถกำหนดรู้ได้ดีได้นานอย่างติดต่อกันนั้นสมาธิดีขึ้นถ้าสามารถกำหนดได้ถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสมาธิดีขึ้นเรื่อยๆตอนนั้น ถ้าสมาธิดีขึ้นมีจุดในจุดท้ายจุดหนึ่งปรากฏขึ้นว่าที่สามารถอยู่กับลกที่นั้นไ้ตลอดนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างอัตโนมัติในเวลาที่สมาธิดีขึ้นตอนนั้นสามารถอยู่ที่นั้นได้ตลอดเดินจงกรมก็มีที่สามารถกำหนดรู้ได้ง่ายๆ ธรรมราก็มีจุดที่สามารถดำรู้ลมได้เดู่แต่จุดไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์ลมดมที่กระทบเป็นอามณเหมือนคงรายงานนะคะนั่งดูลมหายใจเจริญทานความสติแรกแรกตัวหย่อนพอตกพยายามที่ตัวขึ้นอยู่บ่อยๆในหน้าขึ้นต่อมารู้สึกเหมือนตัวหนักเบาตัวหนักเป็นแท่งแข็งแล้ว บางครั้งก็รู้สึกเบาๆแต่ตอนนี้ตัวไม่หย่อนแล้วคอไม่ปวดแล้ว เวทนา ก็ไม่มีอาการรู้สึกตึงเหมือนจะเหมือนมีอะไรท้งอยู่ที่ด้านหลัง เวทนาไม่มีเลยตลอดสามชั่วโมงค่ะ ดีคัวโยอย่าใช้ความเพียรมากถ้าใช้ความเพียรโกงแล้วก็สามารถกำหนดูปโยได้ไหม หรือว่ามีเก่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์ก็เข้าใจว่าตัวเองใช้ความเพียรมากอยู่เล้วไม่เป็นธรรชาติแล้วก็การการรู้ไม่เป็นจิตตอนตอนนั้เพราะฉะนั้นมีทุกข์มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขหลังจากปฏิบัติแล้วทำไมแผ่เมตตา จ่งมีอาการของลูกในบางครั้งทำไมคนลูกเพราะว่าปีที่เกิดขึ้นปีที่เข้าใจใช่ไหมปีที่เกิดขึ้นตอนนั้นคนลูกขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจถ้าไปสนใจก็ลืมจะยิดงานโยนโยเพราะว่า เราเป็นบุคคลที่สวงาความสุขถ้ามีความสุขไปเล่นดีมาลืมจะอยู่กับอารมณ์ที่ตัวเองปฏิบัติูเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดีที่สามารถช่วยตัวเองได้อย่างมากถ้าไม่ไปสนใจในการรู้เรื่องตววันสุดท้ายก็คือเมื่อคืนนี้นะคะสะดุ้งตื่นกลางคืนตลอด ทำให้นอนไม่หลับจึงจึงทำให้การทำสมาธิเหมือนกับแต่เราทำสมาธิเหมือนหลับถ้าสิบห้านาทีต้องเปลี่ยนวิยาบทตลอดในช่วงเช้านี้ คือมีการกำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งรู้ทั้งที่รู้ว่าตัวเองหลับและรู้สึกว่าช่วงท้องพองยุบพองใหญ่มากขึ้นช่วงยุบตรงกลางมาก ช่วงช่วงปิดเปลี่ยนเรียบทก็หายไป คือมีการดูลมหายใจพองขึ้นตลอดค่ะเข้าใจเข้าใจ คือก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ค่ะก็นอนไม่ได้หลับเลยวันนี้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิพวกเอต้องสิบห้าสมาธิพวกหายหมดเลยนั่งได้แค่สิบห้านาทีพวกเ็นมียาหยดเป็นพอแล้วมันก็ไปอยู่ที่พองอยู่แล้วรู้จัก tôi thì mình không thi đây đầu tiên là cô biết mà là trẻ nam đấy đây được đây mà đầu tiên là là cô sĩ và đây nhìn đây và con sản xuất và công ty chân tôi bị qua ờ, cả là thi trẻ tiền đang được đúng được để non là น nằm quỳ nằm là ไม่พอก็เลยตั้งสติไม่ไหวก็ทำให้นิสัยที่ทำให้ที่คุกคีเป็นอารมณ์ที่อยากจะไปกันหรืออีกเพราะอนี้ง่ากว่าในเวลาที่จิตไม่มีกำลังสติไม่มีกำลังไม่สามารถทำสิ่งใด ได้สามารถทำได้สิ่งที่คุณดีมากขึ้นคนผู้ปฏิบัติแบบนี้อาจารย์เนะนนะบุคคลใดๆถ้านอนไม่หลับดีครับในกลางคืนตอนเช้าหลังอาหารเช้าพักให้หน่อยพักสิบห้านาทีไม่สำคัญมาก recorded non-light non-light data with proton terminal là A chao đến chỗ proton tại Pháp Lý Và một phát sẽ phát ra thì mới đáp là phát sẽ phát ra thì đó tự tin là tổ trở nên thế thì sẵn khăn đi có sản năng truy đây ngay cả đủ đường của anh เป็นร่ค่ะคะใเช้าเลยมีซ้ำๆเลยนะคะพยายามเดินเรื่องขึ้นมา การนั่งปฏิบัตินานๆจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่เราไม่พยายามปฏิบัติมีฟูมีฟูเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้ไม่ค่อยดี lucid too when it comes to what in the law, the law TV, the internet, but the thing too, the quality, the other the rule of about having the daughter not good, somebody be good. จิตที่เกิดจากสมาธิ อันนี้เกิดนี้ถ้าสมาธิดีขึ้นจิตรู้ที่เกิดจากเราใช้รู้ที่เกิดจากสมาธิ อันนี้เกิดนี้อันนี้ขยายทั้งตัวออกไปเพราะฉะนั้นทั้งตัวเบาสบายมาก ให้มีความทุกข์มีแต่ความสุขอันนี้สามารถช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยแต่นั่งไม่ปฏิบัติเข้าใจไหมนั่งไม่ปฏิบัตินั่งไม่กำหนดรู้เลยคิดอันนี้คิดอันนั้นสมาธิไม่เกิดขึ้น น้นยาวนานไม่มีรูปที่เกิดจากสมาธิมีแต่รูปที่เกิดจากความฟุ้งที่ไม่มีพลังเพราะฉะนั้นตัวร่างกายก็ไม่ปบาสบายมีความทุกข์คนแบบนี้ถ้าปฏิบัติสองสามวันก็จะไม่ไหวแล้วแต่ถ้าปรับตัวเอง ตตตตตััััั้้้้้้้งงงงงงใใจนนนนนนทีีีีีี่่่่บาาาาหหหออออยยยดดูรรรเเเิิมมมขึึกกกววววววสพถไแล็他在的地方黑暗阳光流入流น去流ไม่มีแล้วมีแต่ความสุขสามารถนั่งได้ถึงสาม Sancho survive, survive, the enlightenment, and Samadhi Gandhi Bhatti Di Samadhi Kame Sugapa Di Kende De Gandhi Bhatti Mechai Gandhan Sasana Doi Guru Doi Om Samadhi Sugapa Di Kende การปฏิบัติที่เขาออกจะไปเข้าออกอยักที่พม่านะคะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรเหมือนที่ว่าพูดไว้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ที่อามาที่พ่อมาไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถามอยู่หนที่อ่างทองมีไหมถาม มองไม่ได้กำหนดเลยว่าค่าใช้จ่ายจำเราต้องเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามนมีใจที่จะร่วมมันีเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ถ้าท่านบวชเป็นเซียเอยเป็นที่ชีนะคะรับทุนหมาเยเดี๋ยวท่านเจ้าของศีลท่านดูแลอันนี้ก็ถามเรื่องเกี่ยวกับต่างๆนะคะประเทศไทยมียาสอง แบบพ่อที่เดียวไม่ใี่อืู่ดีนะคะ แนวการสอนในของแบบพ่ออในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างมีที่อื่นไหมคะเค่นมีเลยในต่างกรงเพราะนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับตัวเองนะคะ มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ ไม่รู้ว่าต้องหายใจแบบไหน หายใจเข้าแล้วตั้งสักนิดนึงแล้วค่อยปล่อยลมหายใจออกจะได้หรือเปล่า เพราะบางครั้งนั่งได้สบายแต่เจ็บคอเวลาหายใจรล้แสบคอในเวลาในเวลาที่อนาปานสติเราไม่ควรมาเข้าเดวไม่ควรหายใจไม่จริงนะ rồi có căn gửi lời thi vị thật là sao để con nào mới không vì cả lời thi vị thật là sao có thể là chúng con đấy là sự hoan hân và này người làm được tiếp và làm được là sự kiện điều có may mắn khóc lương điều có mày chay biết gì là có thể là là làm nên là chúng con có thể để biết là hôm nay có thể เพราะจิตไม่สงบลมจะไม่เป็นธรรมชาติเพราะจิตสงบลมจะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเปลียนเรื่อต่อตเองแล้วก็เปลียนเรืต่ให้เกิดคนที่โดยเอความรู้นักถือหรือสร้างเบสสร้างธรรมสร้างท่านหลายก็ได้เหมือนกันเปลียนเรื่องต่อด้วยสติในปัญญา आप पहले दावे सकी नैमिया संसार थामे जिसनु आप जिसनु की लोग चलते थे अच्छा नहीं एक कारण क्रिया विवाही बीमा 건강 의료로 흑흑건 구원되게 나에게 도리 하나지 여러분에게 나에게 무엇이 도리 하루 이루 사탕 사탕 만들어 วันนี้ก็ถึงอ่านที่สุดท้ายลยคะบทสวดเนี่ย่ะบทสวดที่ม่านพอาจารย์เคยประกาสวดก่อนแสดงธรรมเป็นบทสวดเกี่ยวกับอะไร เป็นภาษาบาลีสำเนียงเมียนมาใช่หรือไม่บทสวดพุทธบทธรรมเป็นสำเนียงมีคมเปลี่ยน โยมเอาเลยมีหน่งสือถ้าไม่มีสิ่งที่แบบทาได้มาก็จะมีสิ่งที่มีมันสูงมัน่าจะด้วยมีลงแรลด้วยเดี๋ยวก่อนกลับว่าจะแจกนคำถามต่อไปนะคะอานาตานสติเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาใช่ไหมคะ การการปฏิบัติต่างกันอย่างไรอานาปานสติเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาใช่หรือครับใช่การปฏิบัติต่างกันอย่างไรกำลังท่านกำลังท่านท่านที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอไว้ในเวลาที่สองสองสองสมถะ สมาธิสิกขามีกันทั้งทั้งหมดสี่สิบกันทั้งทั้งหมดปฏิบัติเหตุสมาธิก็ได้ถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างสำเร็จใช้เป็นอารมณ์วิปัสสนาโกนั้สมมติว่าถ้าเราปฏิบัติอนาปานสติ ข้าถึงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ไม่ได้เด็ดสำหรับแล้วเมื่อวานมาที่มาให้ยูข้างในฟังวิธีจิตจำได้ไหมยังรู้ไหมวิธีจิตถ้าสมาธิดิสิ่งดีแล้วถ้า ได้พิจารณารูปแบบัตาภายในภายนอกอย่างละเอียดแล้วพร้อมที่จะพิจารณานาในชั้นสมมติว่าโยมเข้าชั้นที่หนึ่งแล้วก็ออกจากชั้นแล้วก็อยู่ที่พวังเห็นวิธีจิตในแต่ละวิธีจิตมีจิตอยู่รู้จิตอะไรอยู่ คือข้องกับฌานดวงจิตที่เกิดขึ้นนั้นอย่างมากมายนำไม่ท้่วเคยทำเคยทำเคยทำในแต่ละจิตในแต่ละดวงจิตในฌานที่หนึ่งมีจิตและจิตสิจำนวนสามสิบสี่ที่เกิดเกิดได้ทำเกิดได้ทำเพราะฉะนั้นตอนนั้นโดยเห็นความเกิดดับของ นาในดวงจิตที่เกิดจากแต่รวดเร็วพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาในทางดองเดียวกันเข้าชั้นที่สองออกจากชั้นแล้วก็พิจารณาให้เห็นความเกิดตากของนามในดวงจิตเดลาดวงจิตแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นวิปัสสนา ในทำนองเดียวกันถ้าปฏิบัติกับสีขาวสามารถเข้าถึงชั้นที่สี่ได้แล้วก็ชั้นที่หนึ่งออกจากชั้นแล้วก็พิจารณาความเกิดแล้วก็เห็นพิจารณาให้เห็นความเกิดกับของนามนามธรรมจิตและจิตจิตสิ่งใดแต่ละดวงจิตแล้วก็พิจารณาแล้วก็อันรก็เป็นวิปัสสนา พราะฉะนั้นทุกบุคคลที่สามารถปฏิบัติสมถะได้อย่างสันติเราต้องปฏิบัติต่อรูปกรรมฐานโดยพิจารณารูปโดยพิจารณาธาตุสีแล้วก็พิจารณารูประดับที่อยู่ในแต่ละรูปกรรมหรือเรื่องที่เกิดจากอย่างรวดเร็วอย่างละเอียดแล้วก็สามารถพิจารณาตัวได้ บุคคลที่สามารถพิจารณานามก็สามารถเปลี่ยนสมถะกรรมฐานทั้งหมดสสี่ิบเป็นอารมณ์วิปัสสนาก็มีคำถามพ่วงต่อบางคนนะคะเรียนถามว่าอานาปานสติที่ท่านอาจารย์เมตตาสอนเป็นกรรมฐานเดียวกับอานาปานสติสูตรที่มีสิบหกขั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ นนี้คงเป็นรายงานรายงานผมนั่งสมาธิแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นว่าคือปวดที่สะโพกเมื่อดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่สนใจเวทนาที่เกิดขึ้นบริเวณที่ปวดรู้สึกเย็นแล้วก็หายไปเพราะว่าที่อาจารย์ทีเน้นนะถ้าเวทนาเกิดในช่วงแรกแค่นิดเดียวไม่ต้องไปกังวล ที่มันดูดีฟาแล้วก็พยายามอย่กับลมต่อไปถ้าสามารถการถืรู้ได้จิดต่อต่นได้มากขึ้นนั้นขึ้นเวทนาก็จะหายอยู่ที่สามารถตห้องปฏิบัติกรรฐานต้องสว่างหรือมืดจะดีกว่ากันคะในเวลาเจริญสมาธิห้องสว่างไม่ดีครับห้องมืด องนี้ดีกว่านี่ปัสนาตาหรือลืมตาดีกว่ากันค่ะผู้ที่ได้เจริญสมาธิแล้วเราก็ปฏิบัติต่อรูปนามกรรมฐานเราก็ปฏิบัติต่อเหตุแดะผมที่เป็นปฏนจจสมุปบาทเราก็ต้องพิจารณาต่อลักษณะลักษณะรักษาวิจุตรนร่างกายแล้วมีความสามารถที่ จะปที่ตัด్ิมาสนาต่อไปได้ังนั้นในเวลาเดินจงกรมหลับตาก็ปฏิบัติวิปัสสนาได้ลืมตาก็ได้ครึ่งหลับครึ่งเออไม่ใช่ครึ่งตล่ครึ่งหลับคริ่งลืมหลีตาครับหลีหลีหลีตาครับหลีตาหลีตา ย้อนกลับไม่ทราบแต่ว่าอย่างไรอาจารย์แนะนในวงทางที่สามารถหลับตาได้นี่ดีหลับตาปฏิบัติด้วยหลับตาแต่บางทีลืมตาหน่อยลืมตาดูหน่อยไม่มีอะไรเข้าเกี่ยวกันอย่างนี้ดีแล้วข้อสามการนั่งควรจำกัดเวลาหรือนั่งตามสบายๆดีกว่าการทำเอ่อแในที่สุดท้ายปฏิบัติ ช่วโมงครึ่นก็ดีพอสามารถช่วยสติสมาธิดีบางทีใกล้ถึงเวลาใน่ช่วโมงสมาธิดีขึ้น ถ้าเราจัดไว้แค่จะนั่งหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงสมาธิดีขึ้นแล้วหรือว่าจะเลือกทางต่อไปก็มีประโยชน์ถ้าสมาธิดีก็จะดี อันนี้เราสอนคำถามรวมเลยนะคะอยากจะได้กลับไปแนววิธีการไปใช้ที่บ้านอยากให้พระอาจารย์เรียนหนึ่งสองสามให้หน่อยก็ควรจะมีแรงส่วนอีกคนมีเขียนมาว่า ขอพระอาจารย์แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติธรรมที่บ้าน ถ้าต้องทำอย่างนี้ได้หรือไม่นี่หนึ่งสวดมนต์ก่อนนี่สองสมาทานศีลนี่สามแผ่เมตตาอันที่สี่คอยจะตรวจลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ถูกต้องไหมคื ใช่ใช่ผู้ชายคนนั้นก็คงทำตามขั้นตอนหรือสารนี้นะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวที่ทำให้บริสุทธิ์จากกิเลสและเข้าถึงพระนิพพาน แต่การปฏิบัติสมถะอานาปานสติจนถึงฌานหรือทำท่ากรรมฐานและวิปัสสนาจะ แต่เกี่ยวข้องเข้าสู่สติปัฏฐานสี่ได้อย่างไรแล้วก็เข้าสู่อริยมรรคในผลแปดได้อย่างไรคะผู้ที่อยากจะเข้าใจสติปัฏฐานสี่ผู้ที่อยากจะปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ ต้องเป็นบุคคลที่รู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นรูปนามเรล่านั้นแล้วสติปัฏฐานสีคือกายานุปัสสนวิญญาณรูปัสสนจิตตารูปัสสนาธรรมารูปัสสนกายานุปัสสนาคือ การพิจารณาไตรลักษณ์โดยเห็นความเกิดดับของรูปแร่ละบ้างถ้ายังไม่ มีสมาธิไม่สามารถเห็นรูปกลับได้ถ้ายังถ้าไม่สามารถเห็นรูปกลนะถ้ายังไม่เห็นรูปกลับไม่สามารถพิจารณารูปประมาณที่มีอยู่ในแต่ละรูปกลาบอันเล็กๆถ้าย่ง้ไม่มีอารมณ์ที่จะปฏิบัติกายรูปสันในปัจจุบันมีวาจาสอนดูกาย ดูตัวร่างกายแล้วก็พิจารณาให้ใจดูวยการหน้าตาหมายความว่านี่กายานุปัสสนาไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นรูปกระมอกยังไม่รู้ยังไม่เห็นรูปตัวเพราะฉะนั้นรู้ได้เห็นรูปกระมอกไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีอารมณ์เพื่อจะปฏิบัติกายานุปัสสนา ถ้าไม่ถ้าไม่สามารถกำหนดรู้รูปประมาณที่มีอยู่ในแต่ละรูปหลักหรือเรื่องที่เกิดการเก่างดเยวถ้าไม่สามารถปฏิบัติให้ปฏิปฏิบัติได้อย่างละเอียดภายในภายนอกในทุกๆความทุกๆประตูที่อาจารย์ได้อธิบายให้เกดสาธุชนทั้งหลาย ในภูมิที่มีขันธ์ห้าน้ำเกิดโดยอาศัยรูปผู้ที่ยังไม่สามารถรู้และเห็นผู้ที่ยังไม่สามารถพิจารณารูปแบบได้ไม่พร้อมที่จะพิจารณาเห็นไม่สามารถเห็นวิธีจิตได้ไม่สามารถเห็นดวงจิตได้ไม่สามารถพิจารณาจิตและจิตในสิ่งที่ ประกอบด้วยในแต่ละดวงจิตเพราะฉะนั้น เวทนาคือนามเวทนาที่เกิดในแต่ละดวงจิตต้องพิจารณาให้เห็นก่อนถ้ายังไม่เห็นเวทนาที่เกิดในแต่ละดวงจิตปฏิบัติเวทนาวิปัสสนาไม่ได้แต่ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเวทนาไม่สามารถเกิดโดยเดียว 係要權推接咧，自然是權利。他有咩現實啲？你控制就呢啲特別啦，呢個神啊人啦。你話啲你 cons console，他你出他你為啦，係啲就啦為啦，係啲為啦呢個神啊，係咪？係啲。 เป็นกกูでก画風外ู้เวลาคืนนานเกิดที่ไหนที่พ่อ่าโดยอาศัยอัียวัตถุเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะปฏิบัติเวลาลุปัสสนาเราต้องเห็นวิธีจิตก่อนเราก็ต้องพิจารณาเวทนาที่เกิดในแต่ละดวงจิต ที่เกิดจากอย่างรวอเร็วไม่อย่างนั้นไม่สามารถเข้าใจเวียนาคืออะไรแล้วแล้วจิตตานุปัสสนาจิตตาเป็นวิญญาณจิตที่เกิดในแต่ละดวงจิตและเกิดตามอย่างรวดเร็วเราต้องเห็นจิต ที่เือดาวในแต่ละดวงจิตก่อนเพราะฉะงนั้นไม่สามารถที่จะจิตหาวูปัสสนาได้แค่ไปดูจิตไม่ได้ไปใช้จิตตาวูปัสสนาเราต้องพิจารณาให้เห็นจิตที่เกิดดับในพวกดวงในแต่ละดวงจิตโดยก่อนที่จะสามารถพิจารณาจิตในแต่ละดวงจิตเราต้องเห็นวิธีจิตก่อน แล้วก็ดัมมาวุปัสสนาอารมณ์ของดัมมาวุปัสสนาคืออะไรอันนี้กว้างขวางมากอารมณ์ของอารมณ์ของดัมมาวุปัสสนาคือภาษาภาษาสัมผัสสัมผัสที่เกิดได้ดับในแต่ละดวงจิตอันนี้ถ้าเราเอาอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นธรรมาวุปัสสนา ดี๋ยวไม่สักครู่คานาโลเบเวรธรรมาวิปัสสนาผู้ที่ยังไม่เห็นรูปนามเกิดขึ้นไม่รู้วิเวกม่ขาดไม่รู้หรือไมขานไม่รู้สัญญาขานไม่รู้สัญสังขารขานไม่รู้วิญญาณขานเพราะฉะนั้นปฏิบัติทานห้าไม่เข้าใจจริง คาถาคืออารมณ์ของธรรมารุปัสสนาแล้วก็อายตนะสิบสองอายตนะสิบสองเข้าใจไหมอายตนะสิบสองหมายความว่าชักคุปัสสะอันอี้ชักอายตนะรูปา รูปารมณ์รูปายตนะยังไม่เห็นชักคูุปัสสะถ้าไม่เห็น รูปหลักเอกจะรู้ภาษาได้ไหมไม่ได้รูปหลักจะรู้ภาษาคือแต่รูปหลักถ้ายังไม่เห็นรูปหลักไม่สามารถพิจารณาเข้าใจอันไหนเป็นจะรู้ภาษาถ้าไม่เข้าใจจะรู้ภาษาถ้าไม่เข้าใจบาลม ก็ระที่กับอายตนะสิบสองนี่นะแล้วก็สัทธารูนั้นโสตประสาทคือโสตเจตนะสัตตารูเป็นสัตตาเจตนะแล้วก็กาณประสาทเป็นกาณเจตนะแล้วก็ตื่นกันดารูเป็นกันดาเจตนะ ราะฉะนั้นที่ท่านบทเราเกี่ยกรูปใช่ไหมรูปกรบมาถ้ายังไม่เห็นรูปกรบมาอายตนสิบสองยาวทานเป็นรแบบอายตนะสิบสองก็จะไม่เข้าใจก็ทำรมารูธรรมารูปัสนาปฏิบัติให้สำเร็จแล้วก็ท่านสิบแปดท่านสิบแปดตีได้ยินไหม่านสิบแปด chắc chắc Chakrun Prasade Chakrun Dhatu Ruparo để Rupa Dhatu Chakrun Vinyan để Chakrun Vinyan Dhatu Ngô ngô khá bộ sẽ biết Conรู้ได้เห็นรูปได้นามทั้งหมดก็เป็นรูปได้นามแค่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สามารถอธิบาย และผู้ที่สามารถทรงสอนตามอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติบางทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายเพื่อจะปฏิบัติสัมผัสความสัมผัสเป็นธรรมะรูบางทีแค่นี้ก็พอเก่บุคคลบางคนบางคนกับความสัมผัสเป็นอารมณ์ธรรมารมณ์ไม่พอ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองดูอาชญาศัยของบุคนลนั้นถ้าถ้าถามว่าทรงสอนแบบไหนเขาจะรู้และเห็นทางที่เป็นความจริงเขาจะตามด้วยพระนิพพานเขาเขียนว่าขันธ์ห้าขันชอบก็ขันธ์ห้าเป็นธรรมานุปัสสนาบางคนก็ชอบ ทำอายาตนะสิบสองอันนี้ก็ดำมานุปัสสนาเหมือนกันอันนี้ก็แค่รู้รู้กระทั่งแค่พระสมาสัมพุทธเจางใช้คำใหม่ตามอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติความจริงความจริงอนุปัอนุปัสนาสีไม่ใช่อะไรเปลกๆแค่รู้เล่นนาม 我这边，我这边没个，你这边。你又上啥呀？你又上。两个才吃了一把，刚才吃了一把。诶？哈哈哈哈哈哈。刚才吃了一 예를 들어 회의 내나 네. 그래서 우리자 빠져야 산타 산타라 빠져야 위면 위면나 빠져야 나마 위면나마 위가 빠져야 사나예나 사나예나 빠져야 빠서 빠서 빠져야 위나 위나 빠져야 단나 단나 빠져야 후바나 후바나 빠져야 로 ဝါမိစ္ဆာဇာတိဇာတိမိစ္ဆာဇာရမဏသောတာပိတိဝါဒုက္ခဒေါမနသုခာယသံသဘဝန္တိကျုပ်ထုတ်လေဒီပတိချာသဘုရားတဲ့နိုင်ငံလာပฏิပါကွာခံလာအချိပါအချိဒီမိုက်ပေါ်တော့ပါအကူပါအချံတော့ပฏิပါအိုက်တိုင်းချုံတင်ောက်တိုင်းပတိချာသဘုရားဓမ္မသစ္စာ ดีไหมไม่ทราบจะถือว่าเป็นซ้ำใช่ไหมี่ปัสนากรรมฐานต่างกับสมถะกรรมฐานอย่างไรสมถะกรรมฐานคือการเจริญจิตที่รู้อารมณ์อยู่ติดต่อต่อเนั่นานๆถ้าไม่เป็นแบบนี้ สมาธิจะไม่เกิดขึ้นถ้าสมาธิจะไม่เกิดขึ้น ไม่มีกำลังไม่มีพลัง เพื่อจะปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนาคือในการรู้ และในการเห็นทางที่เห็นความจริงถ้าสมาสังพุจะทรงสอนไว้ที่สุทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ผู้ที่ใจตั้งมั่นดีแล้วจะรู้เจตทางที่เป็นเราจริงวิปัสสนาคือการปฏิบัติหลังที่เราเห็นทางที่เป็นความจริงเพื่อจะรู้ได้เห็นทางที่เป็นความจริงเราต้องมีใจ เราต้องมีสมาธิเพื่อจะให้สมาธิเกิดขึ้น เราควรเราต้อง သိจิตของเราเพื่อจะสามารถการอยู่รู้อารมณ์เดียวติดต่อต่อเนื่องจิตที่รู้อารมณ์เดียวติดต่อต่อเนื่องเป็นจิตที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นถ้าสมาธิเกิดขึ้นแสงแห่งปัญญาก็เกิดขึ้นมาหรือแสงแห่งปัญญานี้สามารถช่วยดวงเองเห็นรูปนามได้ แต่ที่ชันสมุปนามที่เป็นความจริงแล้วก็รูปนามและเตและผลทั้งหลายคือแล้วก็ดับคือแล้วก็ดับดังนั้นสามารถพิจารณาไตรลักษณ์โดยเห็นความคือและดับที่เกิดจากเป็นเพื่องอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในใจในโลกอดีตปัจจุบันอนาคตกุศลอกุศนทั้งหมด อยู่ที่ไหนก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นในเวลาที่สามารถปฏิบัติวิปัสสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้อนีค่เป็นคำถามที่หลายวอนแล้วนะคะตอนตอนที่ท่านตอบเรืองประสงค์ไข ท่านหมาไม่ได้ยินค่ะ ขอให้พระอาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งอสงไขยท่านหมาไม่ได้ยินอสงไขยที่ว่าราสาอยู่ข้าพวกพลานะก็บำเพิญบารมีถึงหนึ่งอสงไขยเป็นแสนหาเป็นานึ่งอสงไขยแสนหาแสงมา ท่านให้อธิบายอี่านท่านหไม่ดีอยากอยากอยากจะได้ยินอะไรดีแตสุดทายเอ่แสงหากันได้ยินไหมจะทำอย่างไรที่จะบริกรรมเข้าออกในลมหายใจมีใจอยู่ก็ เหมือนกับคุยกับตัวเองตลอดเวลาการปฏิบัติไม่ขึ้นหน้าเลยรู้สึกตรงมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดคุยคุยตัวเองใช่เหมือนกับคุยคุยอยู่กับตัวเองอันนี้ก็เป็นตามอัจฉริยะบางคนชอบคุยตัวเอง họ mênh lo cũng cả công việc họ quý cả tôi em quý quý quý vấn đề về lý giải よりのパタナ理解がないยังไงในการคุยกับคนอื่นในการคุยกับตัวเองเราต้องต้องยกจิตขึ้นสู่เดชอารมณ์ ที่ช่วยทำให้เราสามารถคุยกับคนอื่นได้สามารถคุยกับคุยด้วยตัวเองคือจิตที่ยกจิตขึ้สู่เกอารมณ์ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะยกจิตขึ้สู่เกอารมณ์กรรมฐานเราสามารถอยู่การคุยการคุยกับตัวเองได้เยี๋เรียนการยกจิตขึ้สู่เกอารมณ์ม่ ยกจิตขึ้นสู่แก่อารมณ์ที่เป็นลมเข้าลมออกอย่ายกจิตขึ้นสู่แก่การคุยถ้าอย่างนั้นสามารถพัฒนานิสัยทางนั้นได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีฉันทะฉันทะเข้าใจไหมถ้ามีไม่มีฉันทะที่มีกำลังแรงใดที่จะทำเราจิตนิสัย ติดเป็นนิสัยตามบางชางตามนิสัยของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีความความปรารถนาที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราต้องมีฉันทะที่เป็นที่พอดีเพื่อจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานและอย่างนั้นไม่สามารถยึดถือขึ้นสู่แก่อารมณ์ที่เราควรยึดถือขึ้นสู่คาถามเรื่องการดูลมหายใจต้องเอาใจตัวางไว้ ตรงปลายจมูกเหนือริมฝีปากหรือแค่ส่งใจไปรู้ลงบริเวณนั้นเหมือนใจ เป็นคนดูลงกระทบที่อยู่ห่างใช่ไหมแรกๆเหมือนเราเข้าไปเป็นไปอยู่ในลมหายใจเพราะมีคำบริกรรมด้วยต่อมาเมื่อคำบริกรรมคำบริกรรมหลุดไปเหมือนเป็นผู้ดูแค่รู้คำถูกไหมคะ ในดุริยางค์ที่แบบอนามานสติมีผู้ปฏิบัติสองแบบบางคนถ้าไม่บริการก็ลืมอยู่กับอารมณ์บุคคลแบบนี้ควรบริการเข้าออกตลอดบางคนถ้าไม่บริการต้องเหลือได้ดีกว่าถ้าคนแบบนี้ก็ไม่ต้องบริการเจรจามาเล่นนะทุกคนถ้า tôi niệm cùng chi sa ma cầm được đây đi người bên bồ đi cờ cho người bên bồ đi cờ và rồi để này chốt vì là đây chỉ vì này bồ đi cờ mấy anh thấy có được được được được là là lại chỉ bồ đi cờ bồ đi cờ rồi có loại cần bồ đi cờ có cần đủ đầu người bên bồ đi cờ rồi để cũng là đi ใหม่ๆทั้งหลายควรบลงถ้ากำเกิดได้ดีขึ้นสภาพเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนที่การบริการบางคนดีบางคนไม่ดีถ้าบุคคลที่ไม่ต้องบริการสามารถกำหนดรู้ให้ดีโดยไม่บริการก็ปล่อยนี้เขาบอกว่าเมื่อเขาปล่อยไปแล้วเขาเห็นตัว ที่อาตมาบอกถ้าสามารถอยู่กับเราให้ชืวๆไม่ลืมไม่ลืมรู้ดูลยใจก็ดีก็ดีนะคะกราบอาจารย์ที่พระบเด็กสูงขณะกำหนดรู้ลมที่กระทบบริเวณปลายจมูกชักพักลมละเอียดเบามากคล้ายๆเหมือนไม่มีต่อมาเห็นการสั่นสะเทือนที่บริเวณปลายจมูกแทนลม สัทธะก็กลายเป็นการสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย โยมเห็นตัวเองมีโลภะจิตชอบมันตื่นเต้นและเบาสบายดี แต่เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โยมจึงพยายามกำหนดดูจิตผู้รู้ สักพักอาการสั่นสะเทือนก็หายไป พยายามทำจิตสงบสักพักลมหายใจก็แผ่วคืนกลับมา และรู้สึกว่ามีน้ำตาไหลหรือเบ้าตาแต่ไม่ได้ไหลออกมาสิ่งที่โยมเล่ากำหนดรู้ที่เล่านั้นถูกหรือผิดขอเมตตาแนะนำด้วยเจ้าค่ะบางทีไปดูจิตถ้ามีสติใจหรือมีความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตบางทีเท่วางอุเบกขาหรือว่าการวางดูโลก็สามารเทศต่าง 은품함먹는지캐뉴즈즈르바이바이로루콘루시콘도리르오제거의누가차너나똑같아보여건คนที่ถามคำถามที่เราถามแบบนี้ถ้าเห็นประโยชน์โดยมองดูจิตแต่ที่อาาเตือนดูจิตหรือไไปรูดูสามารถวางดูเด็กมาได้

ลองเขียนให้ดูเป็นคำพูดคำที่เข้าใจง่ายเดี๋ยวก็ไปอ่านดูแล้วก็จะถูกที่ผมกล่าวให้รรู้นล้วก็รับรองลมหายใจที่เข้าและออกจำเป็นต้องเป็นที่จุดเดียวกันหรือไม่ เช่นที่ริมฝีปากแต่รู้สึกลมหายใจออกรู้รู้สึกแต่ลมหายใจออกบริเวณที่ปลายและรูจมูก ตนเองมีหลายจุดกำลังหาให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ第二个呢，人一般จุดที่ลงกระทบกระกุบางทีเหมือนกระกุที่อื่นๆอันนี้หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นมาแต่แต่ในเวลาที่การเรียนรู้เลย 他敢如ร他人哦，他这边守住那个，老官ข้อเนี่ยจุดเด่นที่ไหนที่เราสามารถพิ่จนสามารถกำหนดรู้เรื่องได้ดีกำหนดรู้เรื่องข้อเรื่องออกที่นั่นได่ควรเป่นสองจุด ให้บทสวดมนต์มีขันห้าขันมีขันหนึ่งขันมีขันสี่ขันคืออะไร ขอพระคุณค่ะมีขันห้าขันมีขันหนึ่งขันมีมีขันสี่ขันคืออะไรขันห้าเข้าใจแล้วอย่างนี้โยมีขันห้า อยู่ในภูที่มีขันธ์ปัญจโบกะระภูแล้วก็อาลรบาโพรมีขันธ์สี่ขันธ์ไม่มีรูปรูปขันธ์ก็เียกว่จตุโมกะระภูแล้วก็อีกมีขันธ์หนึ่งขันธ์อาสัญญาสัอาสัญญาสัดีไหม 阿婶，阿婶。阿婶，还是看我外婆在做什么？阿婶，阿婶。手机里面有什么？手机里面有哪？哪一件？有哪一件？有我最拿捏的。看，你看。 โดนดูฟซะใช่ไใช่เลยคำโบราณที่เรียกว่าผมลืมซะถ้าหมี่ท่านไหนหมู่ท่านั้นจนเกิดตายก็เหมือนเหมือนเหมือนหินไม่มีน้ำมีแต่รูปมีแต่ดินสารไม่มี อก็ันสี่ันสีโอเคแล้วก็ท่านพระ่านันสี่ดบแลช่ไหมจเป็นปกติไหมเวลานั่งสมาธิเวทนาเกิดแต่พอเรากลับไปรู้ที่ลมใต้สมองเวทนาก็เวทนาก็หายไป แต่พอออกจากสมาธิเวทนาก็กลับมาแล้วปวดมากๆเจนสมาธิยังไม่ ดีเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นธรรมดานี่บอกสาธุชนท่านหลายอยู่ว่า ต้องพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ขึ้นไปถ้าคุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้นเวทนาก็จะไม่เกิดขึ้นคำถามรวมสู่รูปรวมจบแล้วค่ะสุดท้ายท่านกล่าวว่าท่านอาจารย์นะคะได้ให้รู้ว่า ผู้ที่สามารถทำไปปฏิบัติตัวที่ทำอารมณ์สมาธิในช่องชีวิตประจำวัมากเลยค่ะขอเอว่าถึงนี้จะทำ呃，所以第一。 台北พุทาศาสนิกชนในระหวางระดึกท่านหลายที่เกิดมาในโลกโลกถ้าเปรียบเทียบบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนานั้นไหนมาก ผู้ที่ได้นับถือพระพุทธศาสนามากกว่าอันนี้อยู่ที่กรรมของเราตามความสั่งสอมของพระพุทธเจ้าในสังสารวัฏเราเคยเป็นบุคคลที่ถือความเห็นผิด คนที่ยึดถือความเห็นผิดมาโชคดีในชีวิตนี้เรามีความเห็นถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังพระธรรม นำไปสู่การถูกอาตมาอาตมาก็ทีสองลูกศิษย์ทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีที่นับถือคริสเตียนภาษาเดียวกันใช่แล้วครับศาสนาคริสเตียนศาสนาคริส ศาสนาคริสต์ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มีแล้วก็ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็มีอัลลอฮฺคริสต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าผู้มีปัญญาเชิญ มาฟังธรรมหน่อยผู้ที่มีปัญญาไม่มีใครที่ไม่ชอบในเวลาได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่ามีเหตุและผลไม่ได้บอกว่ามาเชื่อแค่บอกว่ามาดูหน่อยมาดูสิมาดูเถอะไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่า มาเชื่อแต่ศาสนาอื่นบอกว่าอย่าสงสัยเชื่อถ้าไม่เชื่อก็เป็นบาปหิวจะโดนอบายภูก็กลัวก็ดีพยายามเชื่อเชื่อแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยบอกใครเพื่อจะเชื่อ ท่านขอบคุณเทพบอกว่าเชิญทุกท่านผู้ที่มีปัญญารู้เล่นเห็นวามที่อยู่ความจริงมาปฏิบัติมาดูทุกอยู่นี้อยู่ข้างในเป็นผู้ที่นับถือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระธสัุฆนะครับผู้ที่ในผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระธรรมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราได้พบ hết mang chẳng nên mi vương phương kế Và Thật là có bị tu đa ở chân Chi sống Càng nhiều thân là thích bật đầy càng thân Để còn đất là thích bật mang được thân Có bị vương phương kế mật để ในเวลาที่เราได้ทราบว่าอะไรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้อะไรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ตรงนั้นเรามีความกล้าหาญที่จะทำตามอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้เน้นเพื่อจะอาศัยบุคคล 丁寧なกเดินสาเพื่อจะ้าครั้งอยู่นี่อาตมาเน้นนำสาธุชนทั้งหลายเพื่อจะไม่ไปอาศัยบูคคนใดเพื่อจะอาศัยพราทางที่พระสารสัตพาะสารสัตพุทจะสุนทรงสยนไว้ในวันนี้ที่วันสามวันอาตมากีใจมาที่มีโอกาสได้ าเตเตนะธรรมะวิสมาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ยินคำสั่สอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเข้าใจผิดเรี๋ก็ไม่สามารถทำรงยาวทางปฏิบัติที่ควรและที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบารมีก็ไม่สามารถบรรลุถึง ถ้าไม่ได้ดีลกับเรื่องที่แบบเออเราสอนสอนคือเราไม่ต้องไปกลัวใครใครตามกรรมของเรา เราได้พูดได้เขีนได้ปฏิบัติไปได้กับครูบาอาจารย์ที่สอนแนวทางปฏิบัติแตกต่างกันที่อาจารย์เข้าใจว่าครูบาอาจารย์ที่เราได้พูดไม่มีเจตนาร้ายมีแต่เจตนาดี เตตามบารมีของคุณอาจารย์บางรูปสามารถสอนได้ตามพระสัมมาสัมพุทเจ้าบางรูปเลยอเพียงบางรูปไม่ได้เข้าใจบางรูปก็ทำตามครูบาอาจารย์ของท่านก็สอนตามครูบาอาจารย์ก็เลยเราก็ได้ปฏิบัติให้รู้มาไม่มีอะไรที่ไม่ควรศึกษาในชีวิต ควรศึกษาแล้วเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำต่อไปอะไรคือคือสิ่งที่เราอยู่ทำต่อไปอย่ยวนี้โยมทั้งหลายอะไรคือสิ่งที่ต้องทำต่อไปอะไรคือสิ่งที่อยู่ทำต่อไปนั้นพิจารณาให้ดีใน้อยที่สุดเราต้องหาโอกาส เพื่อจะตามทีบาลมีโดยปฏิบัติวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติตามครูบาตามพระสมมาสัมพุทธเจ้าความดีที่สุดเพื่อจะบรรลุพระนิพพานในชีวิตนี้ เราก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมีบนทางที่ถูกต้องดังนั้นบารีบาลีไว้ ถ้าเราไม่อยู่บนทางที่ถูกต้องแม้แต่เราบางเพลงบางดีน้อยดีเลชั่นไม่สามารถบรรลุร่างให้ยาของให้ยาในปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่บนทางที่ถูกต้องเราจะสามารถเปิดเปิดดูเข้าสู่ทางที่ทางขอให้ดูทั้งหลายสามารถเปิดเปิดดูเข้าสู่ทางที่ทางได้ในชีวิตนี้ สาธุสาธุ